Ja, men hallå där och välkommen till Holgers hörna. Hörru du, ska vi rivstarta idag? Tycker du det? Tycker du det? Inte babbla så mycket, bara ösa på och bara köra. Vad ty tycker du det? Tycker du det? Okej. Okay. You tell lies thinking I can see You can cry cause you're laughing at me I'm från 65 med I'm Down. Och nu är vi igång, näst sista avsnittet av Holger den här säsongen. En eh, tjej som vi inte har pratat så mycket om tidigare, eller nej vi har väl inte pratat om henne alls, det är Petula Clark. Sin första listetta fick hon 61 med den tyska slagen Zeeman, som på engelska blev Sailor och på svenska Sjöman och framfördes av Tori Bernards. Kommer du ihåg den? Sjöman, sluta drömma, tänk ej mer på mig. Stopp, stopp, sluta, ah. sluta. Va, vad har vi sagt om att du ska hålla på och göra sådana ja. där ljud med munnen? Ja, förlåt, förlåt. Eh, förutom sånger ska ha Petula också skådespelat och medverkat i ja, runt tiotalet filmer. Hennes största genombrott som sångerska kom 64 med låten Downtown som blev den första låten av en brittisk artist att toppa Billboard Hot 100 och dessutom få en Grammy. Hon har eh, haft ett par andra hits efter det men nej jag tänkte ta en av de mindre kända som jag tycker är en bra låt även om den aldrig liksom tog sig upp och klättrade på listorna. disagree. Cause to reason is not what you care for. beside me again. You try to be smart, then you take it to heart. Cause it hurts when your ego is deflated. problems are so overrated. Ja, det där var väl ett eh, klokt råd ifrån Petula Clark eh, från 1967. Don't sleep in the subway. Men ja, det kan väl ha hänt någon gång. Nej, nu ska vi ta en låt från, eh, från albumet Sheer Heart Attack. Jag fastnade för Killer Queen på det albumet eller ja, fastnade, det är nog för svagt. Besatt skulle nog en psykolog säga. Ja, det värsta har gått över, men jag älskar fortfarande Killer Queen. Alltså uppbyggnaden av låten, körerna och den följer liksom ingen super, eh, superrak linje utan den krumbuktar sig under lyssningen och ovanpå allt detta då Brians eh, sam, sammetslena ylande på gitarren. Ja, det blir ju som grädde på moset. Men det finns många fler mästerverk på den skivan naturligtvis. Men den låt som jag har lyssnat minst på det är Bring Back That Lero Brown. Den var lite för burlesk eller vad ska man säga kabaréaktig för min smak. Alltså jag var ju bara jag vet inte 16, 17, max 18 år när jag lyssnade på skivan första gången. Men nu ska vi ta den. Dels därför att den visar på den explosiva kreativitet som kännetecknar bandet. Alltså de var inte bara ett rockband. Nej, de var så mycket mer, vilket den här konstigt kreativa låten visar. Men vi spelar den också för att vi ska ta reda på vem tusan är denna mystiska Leroy Brown? Varifrån fick de det namnet? Bring back, bring back. fat Leroy Brown. Big fat Leroy Brown, he got no common sense. He got no brains, but he sure got a lot of style. Can't stand no more in this here jail. I gotta rid myself of this sentence. Gotta get out the heat, step into the shade. Gotta get me that back that cutie pie. Bring back, bring back, bring back that Leroy Brown. Yeah. Big Fat Crosby might have fine sensation. Yeah, yeah. Gotta got himself elected president. Yeah. Bring Back That Leroy Brown McQueen. Ja, den här Leroy verkar ju ha varit väldigt speciell. De sjunger bland annat eh, Big Bad Leroy Brown, He Got No Common Sense, No No He Got No Brain. Ja, för att få reda på vem Leroy Brown är, då måste vi gå tillbaka till Jim Croce. En av alla dessa miljoner trubadurer som drömde om att få ut sin musik. När han gifte sig med Ingrid Jakobsson- eller ja, hon uttalar väl sitt namn Ingrid Jacobson. Ja, då fick han 500 dollar av sina föräldrar. Eh, föräldrarna tyckte han skulle sluta drömma och skaffa sig ett riktigt jobb så han kunde försörja en framtida familj. Men Jim, han använde dessa pengar till att pressa 500 LP-skivor med 11 sånger på varje. Och de flesta låtarna var covers men 3-4 av låtarna på varje LP var hans egna. Alla skivor blev sålda i ett nafs. De flesta köparna, ja det var hans trogna fans från pubspelningarna runt om i Philadelphia. Vinsten blev 2500 dollar, ja men det räckte ju inte långt. Jim tog alla påhugg som han kunde få. Han var gitarrlärare, byggjobbare, lastbilschaufför. Han jobbade på en biltvätt vid sidan av pubspelningarna. Och han hade också en förmåga att observera omgivningen vilket han använde i sina låtar med tit titlar som Big Wheel, Working on the Car Wash, Blues och liknande. Under sin korta tid i armén då träffade han, ja nu kommer det, Leroy Brown. Huruvida detta var hans riktiga namn eller inte, ja, det har vi ingen aning om. Men Jim beskrev honom som en stor kar, six foot eh, four, stark som tusan, alltid med en kaliber 32 pistol i fickan och en rak kniv i stövelskaftet. Jim till, eh, tillade också att Leroy, nej han var inte ämnad till att klättra i kunskapens träd. Men ingen vågade säga det till honom eftersom han var aggressivare än vakthundarna på bilskroten. Ja, naturligtvis skrev Jim en låt om honom och nu lyssnar vi på det som inspirerar Queen till låten som vi just hörde. fighting when they pulled down from the floor. Leroy looked like a jigsaw puzzle with a couple of pieces gone. Ja, nu hörde jag att han sjöng kaliber 42 och inte 38 som jag sa. Ja, ja, ja, solen och alla dessa fläckar. Den här låten släpptes 73 och ja, det blev en mindre succé och tog sig hyfsat upp på några listor. Vilket såklart gav en del pengar, men det mesta hade ju redan Jim satt sprätt på <laughs> genom förskotten han redan fått för skivan. Vi måste också ha i åtanke att på den här tiden så var i princip det enda sättet att marknadsföra sig på. Ja, det var att åka runt och spela din musik för publik på teatrar, pubbar, folkparker, universitet eller var du nu blev insläppt. Så Jim, eh, efter den här låten då, han gavs ut på en lång turné i Europa, Amsterdam, Monte Carlo, Zürich, Paris, Dublin med flera för att marknadsföra sig och sin musik. Men det frestade på han hade ju ganska nyligen fått en son, 1971. Och han längtade hem till honom för att fira hans tvåårsdag. Och nu hade de just slutfört en konsert på ett universitet i Louisiana och dagen efter så skulle de flyga till Texas för ett nytt uppträdande på Austin College. Någon dag innan hade han skrivit ett brev. Ja just det, ett brev skrivet på papper. Eh, inte ett mejl, till sin fru där han beskrev att han längtade efter sin familj han ville ändra sitt liv, han ville tillbringa mer tid med familjen. Han ville inte vara längre ut på ändlösa turnéer utan när den här turnén är avslutad, ja då ska han ändra på allt och ägna tid åt familjen. Så han skriver också att han är beredd att göra slut med musiken helt och, och ägna sig åt annat strax efter konserten i Louisiana där de ska tillbringa natten den 20 september 1973. Så av någon anledning så ändrar sig Jim och så ringer han sin pilot med önskemålet att de vill resa till Texas redan ikväll. Ja, det finns ingen förklaring till det här. Kanske han tyckte att det var kallt på hotellrummet. Kanske kändes det som att komma närmare slutmålet med att hoppa fram ett resmål till. Eller möjligen så ville han ha lite lugn och ro innan nästa konsert på Austin College. Piloten, den 57-årige Robert Elliot, ja, han gjorde sig i ordning för att lämna hotellet. Han hade fem månader tidigare opererat hjärtat för kärlkramp. Men piloten Robert fick inte tag i någon taxi så han beslöt att gå till flygplatsen som låg fem kilometer bort. Men han gick vilse och han började stressat att springa vissa av de här sträckorna till flygplatsen. Vilket vi vet eftersom han stannade och frågade om hjälp vid en polisstation som förklarade hur han skulle ta sig till flygplatsen på eh, snabbaste sätt. Ja, till slut så kom han ju fram till flygplatsen, gjorde sig i ordning eh, och det mindre tvåmotoriga planet för fortsatt färd mot Texas. Han var en erfaren pilot, påbörjade starten, så varför han startade i medvind är en gåta. Alla piloter vill starta i motvind för lyftkraften blir bättre och startsträckan blir kortare. Men möjligen så var de rejält försenade på grund av att eh, Robert hade gått vilse och han försökte ta igen förlorad tid. Det sägs också att det var dimma och planet slog i ett träd strax efter att ha lämnat backen och det blev en total krasch alla fem i planet dog direkt. Om det var medvinden som gjorde startsträckan för lång eller var det dimman som fick piloten att tappa orienteringen eller fick han en hjärtinfarkt under starten? Kanske en kombination av, det får vi aldrig svaret på. Kort efter hans död började radiostationerna spela Jim's Time in a Bottle som han skrev när hans fru berättade att hon var gravid. Den gick upp som nummer ett på alla listor och visst är det lite kusligt, nästan som en förutsägelse om hans egen död att han vill stoppa tiden i en flaska. Jim blev endast 30 år gammal. Kort efter hans död, då fick Ingrid brevet som han hade skrivit. Hon fick alltså ett brev från sin döde make. save time in a bottle. The first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through. had a box just for wishes and dreams that had never come true. The box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know you're the one I want to go through time Time in a Bottle, Jim Croce. Visst är det en vacker sång? Och när man känner till bakgrunden då blir den ju också väldigt sorglig. Hans son Adrian James, han blev alltså faderslös åtta dagar innan sin tvåårsdag. Och det är en kille som har fått sin beskärda del av motgångar. Förutom sin faders död så fick Adrian en tumör vid fyra års ålder som gjorde honom blind. Hans mor träffar en man som misshandlade Adrian om det var fysiskt eller psykiskt är oklart. När han var 15 ja, då brann familjens hus ner. Han återfick lyckligtvis lite syn på ett öga. Han träffade en kvinna som blev hans fru och de fick två barn. Och då plötsligt avlider frun i en ovanlig hjärtåkomma. Men Adrian har aldrig gett upp och han har ärvt sina föräldrars gåva som var stor musikalitet. Ja, hans mor var också väldigt musikalisk och tidigare så hade hon och Jim givit ut en gemensam LP. Adrian hade sitt första betalda gig vid 12 års ålder och från det han var 15 så kunde han livnära sig på musik. När han var 19 då signade han sitt första skivkontrakt och sedan dess har han hittills gett ut 11 album. Men ända fram till 2012 så vägrade han att sjunga sin pappas sånger. Men som sagt 2012 då gjorde han ett första framträdande där han endast sjöng sånger av sin far Jim. Och i en intervju som jag tittar på då säger Adrian att han har fortfarande svårt att sjunga Time in a Bottle. För att lägga band på sina känslor då går han in i en sorts föreställning om att det bara är ytterligare en låt på setlistan som de ska riva av. Så att han inte liksom känslomässigt eh, binder sig till, till låten för då, då funkar det inte. Ja, Adrian det är en artist som jag upptäckt helt nyligen. Han har gjort många bra låtar när man börjar lyssna in honom så vi tar en, Adrian Crochet. unless it's fame. There isn't wrong, there isn't right. Shades of darkness, shades of light. New beginnings, old regrets. It's worth forgiving, one forgets. I a photo booth picture of a man who never gets a break. It's like a little memento of the past and the memories are. Time. I that you face. Croce, eh, Right on Time. Namnet stavas alltså med C-R-O-C-E om du själv vill utforska honom vidare. Nej hörru du, nu måste vi höja tempot lite grann. Vi, vi tar en låt som fyllde dansgolven 93. stod du också och gjorde fräna moves till den här låten på dansgolven 93. Robin Rass med Clubhopping. En svensk duo som bestod av Robert Watts och Rasmus Lindvall. Leila Key, eh, Kay förlåt, och Papadi medverkade ofta på de första produktionerna men här hörde vi Lutricia McNeil och rapparen D-Flex. Nej, nu spolar vi tillbaka bandet till 74. Och det är en låt som det är säkert är 40 år sedan jag hörde. Det enda jag kommer ihåg från den här låten är att den var lite konstig och jag kommer ihåg det här lilla utropet Ola! Mitt i låten. Kommer du ihåg det? Mr. Sun Turn around and fast forward to watch the things you're going through. Oh, Mr. Surf, believe everything they tell you and be damned if they'll thank you. You paint everything so cool. Coming on that, Mr. Cool. Paint your face and shut the gate. No one's coming home till late. just enough without this extra crutch to bear. You so slow. Shift your ideas, make your mind up in a jiffy. Let's be fair. We'll all be taken off tonight. Turn off your eyes and shut the lights. Oh, you the most, you're so unreal. We'd all be dead without your spiel. Spot the starman, rough and tumble. Fight the good fight, sting your axe, watch the speaker lead the packs. Ooh, here we go again. lustig låt det här med Steve Harley and the Cockney Rebel, Mr. Soft. Egentligen så borde bandet vara endast Cockney Rebel för de hette ju så när skivan precis skulle släppas. Men i och för sig, gruppen splittrades i samma veva och då ombildade Steve Harley gruppen till att heta Steve Harley and Cockney Rebel. Ja, vi släpper det. Nu en låt från albumet War Child Bungle in the Jungle som också släpptes som singel och jag tror, tror att det blev bandets mest framgångsrika singel. Eller nej, jag är säker på det. Japp. dark tent. back to send a chill through the night. Hey, is it so frightening to have me to show? Ja men vad lustigt hörru du. Nu ser jag att den här är ju också från 74 precis som den förra. Bungle in the Jungle med Jethro Tull. En låt som inte går i det typiska Jethro Tull-spåret tycker jag utan mer av en traditionell poprocklåt med inslag av Jethro Tull kan man väl säga. Ian Anderson fick frågan om de har snott titeln från Rumble in the Jungle men Andersson var Anderson var tvärsäker på att det var tvärtom eftersom skivan släpptes innan Rumble in the Jungle. Eh, det här är alltså matchen mellan Muhammad Ali och George Foreman. Eh, och jag kollade Ians påstående och det stämmer. Matchen utspelades sista oktober 74 med Jetros skiva Warchild. Ja, den kom ju några veckor innan. Eh, vi måste återvända nu kort till Time in a Battle som vi spelade för ett tag sedan. Den seglade ju upp som etta på Billboard efter Jims död. Och totalt så finns bara tre postuma Billboard-ettor genom historien. Ja, ja, hittills är väl bäst att tillägga. Vi har ju spelat en då, Time in a Bottle, men vi, vi spelar en till som gick upp på första plats efter artistens död.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 me and my Bobby. jobbade McGee med James Joplin från 71. När albumet Pearl släpptes, ja, det var ju för övrigt Joplins eh, smeknamn. När det släpptes i januari då hade James Joplin varit död i nästan fyra månader. Hon dog av en överdos 4 oktober 1970. Men när någon säger me än Bobby McGee, ja men då tänker jag på James Joplin. Det var hon som liksom erövrade låten och gjorde den till sin. Men eh, Chris Kristofferson och Fred Foster skrev den 69 och den har spelats in av massor av artister. Chris själv naturligtvis, Roger Miller, Bill Haley, Johnny Cash, Dolly Parton och så vidare och så vidare. Och vi har ju även tre svenska versioner varav Lalla Hanssons är väl den mest kända med Anna och mig. Men även Cornelis gjorde en version, jag och Bosse Lidén Alfred Robertson gjorde den under titeln På grund av en sång. Nej, alltså du, vi tar den sista postuma ettan på Billboard också på en gång eftersom vi nu har det på tapeten. Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away sitting on the dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what ten people tell me to do here resting my bones. And this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a darker of bay, wasting time. vi struntar i det. Sydney in a Dock of the Bay med Otis Redding. <clears throat> Vilket blev den första postuma ettan på Billboard. Den är skriven av Otis själv och gitarristen Steve Crapper. Men precis som med Jim Croce så avled Otis i en flygkrasch med ett mindre plan. Och det var regn och dimma vid tillfällen och precis som med Jims fall så man vet inte orsaken till att planet gick i backen. Men vi rundar av här nu med lite gladare tongångar som ändå har en viss anknytning till Bobby McGee. Kanske, jag vet inte, men det handlar om Me and Bobby and Bobby's Brother. Joris Brother från albumet Ring Ring som kom 73. Innan ABBA alltså. På konvolutet så står det Björn och Benny, Agneta och Frida. Ja du, nu är skivbacken lika tom som jag känner mig. Tänk på att det inte är frågan om hur gammal du är utan hur du är gammal. Ha det bra tills vi hörs igen. Hej hej!